50 languages. หก 6. อ่านและเขียน Llegir i escriure. ดิฉันอ่าน Jo llegeixo. ดิฉันอ่านจดหมาย Jo llegeixo una lletra. ดิฉันอ่านคำศัพท์ Jo llegeixo un mot, una paraula. ดิฉันอ่านประโยค Jo llegeixo una frase. ดิฉันอ่านจดหมาย Jo llegeixo una carta. ดิฉันอ่านหนังสือ Jo llegeixo un llibre. Diฉันอ่าน Jo llegeixo. คุณอ่าน Tu llegeixes. เขาอ่าน Ell llegeix. ดิฉันเขียน Jo escric. ดิฉันเขียนจดหมาย Jo escric una lletra. ดิฉันเขียนคำศัพท์ Jo escric una paraula. ดิฉันเขียนประโยค Jo escric una frase. ดิฉันเขียนจดหมาย Jo escric una carta. ดิฉันเขียนหนังสือ Jo escric un llibre. ดิฉันเขียน Jo escric. คุณเขียน Tu escrius. เขาเขียน Ell escriu.